Ixo! Ixo! Gauan guzieri, asperietik ez genuela musika talde bat hemen gombidatu musika txiloldiak duki guzia hartu zuen azken ari horietan eta bai janik labete bat pelas etorri zela. Eta gaur, rokan egoiten gira, naiz eta etapa desberdinak okan dituen gaurko taldeak, gurekin ditugu begiz begi taldeko, patxe eta sebietxe berri gauan. Gauan! Gabon, kontsa ziste. Badoa, badoa. Horre? Ouais, Zer du Bai doez. Bai, bika. Bai doez. Bai. bai Zutan. Bai. <laughs> Ok, duriz bai. Eta gorkoan kronikalari bat bakrik atxe mandut, baina bi balio ditu erreski gure josu gienek. Gabon. Bai, beden bi. Gabon, manzin. Kronika bat ingo dizu, gaur? Bai. Zerra ipatko diguzu. <laughs> Eh, Gaipatuko ditut batez ere eh, Patxi eta Xabi hor baitituko gurekin mm -hmm. Begiz begikoak eta Ixpikatuko dizuet, <laughs> dizuet nola, nola egin kronika bat Beldurro piskatu <laughs> Gai kanpo izan mm. Kronika tutorialak doan gaur uh, eh, diosurikin uh, eh, Ezan goda gutxi bera mendikoren erdi bat Beti bezala taldeari doguri usten aldizkizuegu mesuak isuren Facebook horri aldean Eta uartuko ziste ere bihar atabalera joateko joko bat badela horri hortan Hanezaren dira bihar Matt Bostor eta eta A-Vox taldeak, zaten zuen? A-Vox eta Matt Bastard. Mas, Matt Bastard ez da mm, talde baten, uh, talde famatu baten kantaria. Bai, uh, Skip the Use ah, bai. taldearen uh, e, lehengo kantaria, taldeak gelditu baita eta berak baitu sigitzen, pundu bat josuren Eta bai, hola hastena. Zer irazte dut? Zer uh, irazten zu? Zer bai. Ah, bai. kronika bat <laughs> egiteko... Bai. Eldu den astean? Bi kronika Yes! <laughs> Eta bertan Facebooken orduan joazten alko ziste edo hemen gure irratira ditzan duzue, 0 bos bos behatzi, bos behatzi Ogoi ogoita amartzen bakira, eta galdera bat zukonen duzue, azken tokia irabazteko bihar eta berda joteko, bat bakrik ekuitan baita, orduan fite egin uh, irabazteko. Ixo! Ixo Facebooken da ere! Utsi mezuak oarrak galderak isuren horri aldean. Begiz begi taldea dugu gurekin patxemile eta sebi etxe berri eta lehen galdera nintzatzen goda uh, eh, nundik eldu da izen hori begiz begi. Bada historia bat, gibelean? Bon, espikatzeko... Ez du nik erantzuten, nik denberda eh, Bon, Aztapeneko, eh, begiz begik, begiz begi urte ditu eta ibilbide luze eta aldakorra izan du. <laughs> Akin gari, Begiz begi da parez pare, uh, bon. Eh, Taleren astapenean bi bai ginen ba, bakarrik, eh? patxitani, eta bazen dualitate hori, eta ba, begiz begira parez pare, piskat bi bai ginen gainean, eta ez da urgunago. <laughs> Baita ez da poesia, poesiarik eh, horren inguran. <laughs> Ba, Patsi hasia da egiten. Uh, eh, Mesker Patsi, kodatzen diguzue, zaitik uh, eh, taldea sortu zuen binaka, nola hasi den zuen uh, proiektu hori? Ix. Uh, Dola nahurte orduan? Ebe egun batez, atseman dut gitar bat etxean, eta asiniz, akorde batzuk ikasten uh, eta duko, uh, kantu bat asiniz eh, komposatzen, eta eta ezagutzen nuen tipo bat biolienan eh, hasten zela, pixkat, eta okler dolarun ari zela, eta duko esatu eh, diau zeitein, eta la sortu dira lehen kantuak. No, pixkat, serri osago izaiteko. Otoi, otoi. Otoi, bai, barkatu. E, <laughs> zuzenean gira, egia. ez ez, ez, ba, pixkat, ba, ni amasei urte nintuen, una, ze amazazpi. Dola amar urtean basa jurtzen zenituan? Eh, eh, be, be, jala amar urte zen bai. begiz begiren lehen konzertua eta irripikatu dugu. Bai, Lehen konzertua intzin. Mm. Ez akala hasi, eh? Bai, bai, no, bai. Ez hasi zer nahi gaten, eh? Badiren zure akor eta si, si, si. kufiatza dute emotzunan. Egia, egia, egia, egia. No, no, eh, amar sei urte ginituen eta hala, hasi eh, gira kantu batzuk egiten eta ni kantatzen nuen pixkat eta... Xabire, bon, gala, izi, bon, izi ginen, ja, bai. eta ari ginen eh, lehinua kompainiarekin, ja, eta... dantzatalea, hori da, bai da? Eta, eta, eta, hala, piskat gauzak aski naturalki egin dira, eta izan dugu parada bat, uh, eh, ata balen, uh, eh, ez dakit, eta bat egiteko, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, Eta ara, beste tale batzuekin batera esena partekatu ginuen, eta hortik ara, binaka segitu ginuen, eta bon gero barada izan ginuen kortxikara joiteko. Hala, boa gero berrenfluenziak ginuen, bai. epoka hortan ba ginuen, ba, entzuten ginuen egin tierzen anitz, e, entzuten ginuen ni folka, folkatik heldu nintzen, fein, hortan mhm. horretan handitu niz ere, eta uh, influenza horiekin, e, xabi beste influenziak, e, Eh, bazuen, eta bon, ala... Eh, bo, e, ina, dugu aski naturalki, ez da... Ez, ez, ez gira elkartu, e, bon, einen jau, ikote bat zeren, ikain izango da. <laughs> Aski natura izan da, eta... Zer demora demoraz binaka? Taldea osatu entzien? Iru urte uste dut. Naia. Iru urte, ina dugu lehen lehiak eta bat gero beste lehiak eta bat... Le Memorable deitutako festival eh, bat entzat, mm -hmm. da fest, ba, eh, ari zen festival bat, hor zen antolatzen zuten. Ba, il bazen lehiak eta bat, ma, guai ez dakiago existitzen bai, festival bai. hori, ba. maiatzan iragaiten zen, izenak dion bezala, eta bai, esan ginuen, irazi ginuen lehiak eta hori, eta maketa bat grabatu ginuen, Eta maketa hori grabatu ondotik? Erran behar da, maketa hori ez dela gehiago esistitzen, eh? <laughs> Hala, <laughs> seka, ez dukatxe manen. <laughs> Eta, bai, momentu baten burian uartu ginen binaka pskat uh, eh, jorratzen ginuen eh, estiloaren ingurua egin ginuela eta bai. behar ginituela beste musikari batzu eta taldean mm. ginituana ginituen. Eh. No, eta gainera, ba, kortxikatik alu ginen, esperientzia eder batekin, zen, eh, bon, ala ere, ba, inak eh, genituen eh, konzertu batzuk binanka, eta lako estena tipi batzuetan, mm. baita ere, fara, xantza izan dugu imuvrini taldea gurutzatzea, eta hien lehen partea itea, bala, ba, joan haintzin e, aurre ikusia zen lehen parte bakar bat itea, bai. eta han bertan galdegin daukute be, beste, beste baten egiteko, eta ba, hor, piskat guretako gazte-gazte ginen, eta ba, deskubritu dugu beste ez dakit e, ikusgarriaren edo kontzertuen beste e, beste aurpegi bat eta hor sartu gira pixkat e, eh, a, ah, beste nahi batzuekin koa janez, ah, ba, e, bikaina egin behar dugu e, talde best, bora, talde pixkat handiago bat eta bo, egia da ere estiloaren ingurua inak nuen e, pixkat bon, bora, jandugu, be, bora, intzinatu behar haintzinatu behar, eh, edo haintzinarazi behar dugu gure proiektua, eta be, beste musikari batzuekin enxatuko eh, dugu zeite iten. Uh, eh, zuen taldearekin orduan lehen epe bat zerdu duzue, nora joan, ditzen dena? Bai. Uh, nola pasada hori komposatzeko eta nola komposatzen duzue, daier? Be, Nola komposatzen du, hor, eh, ba, eh, jakin behar da, ba. Disko bako eh, bakotxak etapa bat Bai, bai. Patsik, patsik, ideia uniz bat zituen, eta binaka hasi ginen komposatzen. Yeah. Eta, eta len, len maketa hori du, epe hori komposatu ginu laik, eta beste uh, taldekideak xarrazi ginitu laik. Gure sorkuntzetaik abiatu ginen, eta moldaketen zat, besteekin egin uh, ginituen, eta biztanen, biztanena, haien influenziak eh, ba, zituzten eta bastu mhm. ginen uh, estilo akustiko batetik, uh, ara, erat, eta jok estilo baterat, mhm. eta hortik, ara, biztan dena... Jok ara, naiz, naiz eta, bai, bai, mhm. lendiska hori, bai, pop estilokoa da, eta, bon, hori eta gero... Gazte zen... Ga, bai, gaz, badu, ba, badu zomaitu urte, eta hori eta gero zinez, bon, estiloz aldatu izan nahi ginoena, Eta, bon, beste irukideak ere influenzia uniz mm. bazituzten eta mm. mm. hortik. Eh. beste talde, eh, beste taldeanitz, eh, gu eginen, ala, ezagutzen ginituen taldeekin, eta gauza da, izan Sebastian, izan Niko, izan Peio, mundu desberdinetatik heldu ziren, eta, hala, ala, arribatu dira proiektu hortan, gu gure desmartza izan da, erraitea, be, bala, ez dugu guk eh, par, eh, partidurak ezagiko eh, erraiteko be, hori ari behar duzie eta, eta kitxo, ez gure desmartza zen be, nahi dugu proiektua, proiektuaren ateak ideki beste musikari batzuek eta parte dezaten ere um, proiektu honen bizian mm -hmm. eta ez ideia ez zen Tapatxi gehi musikariak uh, baizik eta be, bala, bos musikari, fe, sei musikari uh, epoka horretan eta eta jo, eta bakoitzak eramaiten du be, baduena, eta uh, eta hortan arribatu dira beste influentzia batzuk, uh, be, uh, badakite adibidez zeb uh, zion, uh, agian zebek zuen uh, post-rock uh, influenza ondiena, bai. uste dut. Eta nikok ere, ba, nikok, nikok, uh, eh, nikok zen eh, kim, uh, kim krinzonen uh, zale ondi bai. bat, bai. eta eta peiok, eztu bon, ara. Piskanaka, piskanaka. Horritzen nuk, horritzen nuk, eta mostene, mo, mostene, mostene, mostene, barka, me, horritzen, horritzen nuk, Le, egin dugun uh, lehen bilkuran, ene aitamen etxean zen, mm eta bildu ditugu hor eh, musikari horiek falta beti bezala eta niko hor zen eta egin ba, ba, baditute influenzaan hitz eta hor nuk ezagiziona handere handere e, eh, eh, kantua errobi taldekoa ah, eta gubiak Me, me, me zer da tipo hori, me <laughs> zer ba, da ah, tipo Kantu hori, ezagutzen duten jendean zat da banako bat da eta aski, bo, eksperimentala da, eh, da. Eta, eta, egin duzie, holako gauzat gero. Eta, e, eta e, izan du, bo, eh, ez hainbeste ba, ero, eme. Eh. Zenta, nahi, nahi, nahi duten entzat, entzuleak nahi bauzie, eh, eman kizun denboran joan youtuberat, badira, <laughs> zenta, joan niz, asalduntan, badira, bada bideo bat, ez hainbeste egin egin egin egin egin egin egin Eh? Bai. Bai. bada, begiz begi bu. Eta bakotxak esplikatzen ditu bere bere influenziak. Eta ikusten dugu olako errepika bat. Nuno baden olako banako esperimental bat. Eta sekula nateratu guri. Patsirekin eh? txistuan, ari ere. <laughs> Ah bai, eh? Antzi eh, Google garbitzea dinantzin antzine. <laughs> Mishker ez duen ikusi hori, patsita <laughs> xabik ere gani idate Ikusko dugu lehenik uh, segitu entzin, nora joan uh, diskatik be, lehen kantuan, nora joan dentzen dena ere, eta eta zuen lehen kantua, tera dena, ezagunena, uh, diska horren, horretatik bai, ezagunena. Ba, ba, ba. Bai. Eta, ara, adierazgarria da, erraitea gaur egun ez dugula gehiago konzertuetan emaiten. <laughs> ez dakit zer nahi duen definitu gaur, definituko du. Haipituko <laughs> dugu hori, nora joan begiz begiz. zure menperatzeko Iru zure ahazteko Ora, ere bizira berriz diten zira Eni deusik ez egaiteko Beste eguzki batean aski berrotasuna txeman nuen Baina harrima izuzten zait Beste baten besuetan ikusterakoan Orduan biratu Zerratu argia Tantzinera zibriz munduan, ez dakit nun ziren Hene bihotzak sekatzen zaitu, hene harrimak argia sekatzen du Otoi, sekatu Nora joan kantua, nora joan diskotik atertako lehen kantua, begiz begiren lehen EPA. Uh, Eta eh, janai nuke zerbait, uh, patxik mesua initzu dituela kantua demoran, eta eh, bestek begiz kidek zerbait egin nahi baute, ditzen aldutela, hemen, zero bors, bors behatzi, bors behatzi dugoi, ogoi eta amak zenbakila eta eduriz gauza initz erraiteko. Horan beren uh, deia itruiten dut. Hala, ejan behar zen uste guta ere. Bai, bai. zein duk. Eta Facebooken ere, bote. Adirazpen askatasuna. Ez badira ustartzen Facebooken. Sebastianek, ba, Sebastianek erten du deitzea, bena eman kizuna tagero uh, drako bat hartzeko. <laughs> Deitzen badu maksin demoran ados. <laughs> Iten alda ere, iten alda ere. Sekutu gugu BBK Live, uh, eh, orren, eh, eh, do, tramplena, no, noiz zen tramplena? banden leia. Banden, leia, eipatuko dugu. Ordoan, banden leia, Eta irabazi zuet, dola guai bizpailurte? E, bi mila eta bostian. Oran hiru urte, biterdi. Oe, me, me, bi, bi urte. Gaitan duguna, lere, hainitz era baiz. Hainitz ira zituzie, beden uh, iruzpalo, ba, ah. banda lehiaketa horakoak alere. Konzertu ah. egite ah. ordez, ba, tramplena bai, bai, ira bat. bai, bai, bai. Ba, bai, bai Aztapenetan, bai, bi. Ja, alere, ez da, ez da gauza, ez da gauza junta edo, edo sumia, alere, ongi. Ba, egia egiteko sorpresa bat izan zen, eh, Bilbokoa uh, ehm, bai. bai, zenta, bon. Ba, bai. Bon, bas, ba, boto batzu bat ziren lehenik interneten, bon, saikatuak izan ginen, bon, epain maiak... Uh, eh, eh, lau talde hautatzen zituen, botuetan, uh, eh, mm. ara, interneten, Epaimainak epaimeek hautatu gintuen, eta gero kontzertu bat eman ginuen uh, Bilboko noa izan zen? Bilbo Rock. Bilbo gelan, ba, Gelan, Eta e, egiteko, jara joetan ginen, Bilbon, eh, konzertu bat emaiteko... Ba, eh, ideia zen konzertu bat gutxienez emaitea Bilbon eta ango publikoa ikusteko eta... Mm. Eta bai, e, den artean, be, lau konbizitu ginen ez irabaztea, eta batek, astapenetik errandu, ba, irabaziko jau. Zatiakin behar da, ikusi zinuten. Ah, nahi duk diakin, nor, Et, uh, Josu. Ez da, ez da, ez da. Talde kiria erran nioa. Baino, baino. Baino, baino, baino. Peiok, bai. Peiok, eh, ba, sakien. Afat egi garaiteko, radioan ginena, koncertu bat ba, emaiteko, berantarekin jon ginena. Bada, jakin behar da, lau talde taik iru talde bizkaitarrak zirena, gu ginena eh, lapurtak bakarrak. Nau, bai. Eta berantarekin... Eta berantarekin... Eta berantarekin ari batu, jakin behar da, Gero irabaztiko arauetan, ba ziren uh, txioak ditzen diren hor uh, eh, bai. Twitteren, bo, guk eh, Twitter eta taliarekin sortik guen Twitter kondu bat horren parte hartzeko. <laughs> Bai. eta azkenean, uh, epaimaiak autatu gintuen, eta hau batez autatu gintuen, eta hori esker irabazik nuen eta iarraiteko, be, parada izan genuen hori esker uh, andoaineko garate estudioan diskabaten eh, diska baten grabatzea zurekin, beraz, nigu gurriakeko nikarekin. Gian eh, esperientzia edene eta edergen bai, izan da, bai, ba, eta horren ba. ondutik be, BBK Life uh, uh, aritzea, Barcelonako EH Sona festibalen aritzea, mm. Uli Zurimon mm. Ba, hori esker egia harriteko, eta izan da be, taldeko esperientzaik edegena, bai. Jutuken mm. ekoia, epatu uh, eh, hori, uh, gintzen, jozakit, uh, eh, itza hori den, analogikoan dena indu. Analogikoan, ba, bai. dena... Zinta batekin. Ze? Zintan. Bai. Mm. Eta denek batera, salbu botza. Aba, ah, Bai, botza ez egerreiteko e, erritmikoa, ina dugu denak elkarrekin, erran edu basua, bateria e, eta bigitarrak uh, fen, gitarren parte gehienak. Eh, ideia zen, uh, ba, soinu, uh, siatzea, ba, zuzenezko, zuzenezko grabaketa bat egin. Duku, uh, ba, erran, fen, nahi zuen erran, basoaren amplia gela batean behar uh, zela ezagri, mm -hmm. e, gero berdin uh, gitarren amplien zatera, eta gero bateria, be, fen, musikarariak bateriaren bergelana uh, eta be voilà pixkat e, be, gure musikaren giroa edo gure musikaren intentzioak be hala e, egin ginuen jaz e, bien artean disko bat joan niesegin baino lehen deitutakoa bai. Eta disko hortan, bau hartu ginen e, estudioaren, estudioaren etapa ez da bat gauza egresa eta gainera be zerbait eh, transmititzeko eh edo kontzertutik eh, disko batetara ezta bateri gauza irresa eta duku ba joan egin baino lehen diskoan eh, pistaka egin nuen eta duku hor egin dugu be hala ensiatuko dugu eh, zuzenezko indarra eh, ezartzea disko batean eta ba atxeman dugun atxeman dugun aterabidea hori izan da zuengandik etorri zen galde hori edo berak es, berak proposatu zuen hori ah, mm, Arek proposatu zuen eta estudio horrek hori albiditzen zuen ne. Bai. garate deitutako estudio horrek hori albiditzen dik eta eta ba zuen zinta eta hola ginen bo, me, dena hemen da be. Bai. teknikalaria ba... ainitzek aipatzen badut erraiten baitute bikaina dela hola grabatzea Baina teknikoki zailago dela plantan ezartzia olako grabakater, olako grabakater bai, bat bai, egitea. Berda likua, berda likua, berda likua, berda dira kabinak, eh? Eta goxoago, zuen zat. Eh, goxoago, aurkitzeko grubak. Ola lan du ginean, grubak. Grubak bai, bena petio dere txogutio, eh? Ah, bai. <laughs> Petio egiteko dere txogutio. Zenta azkenean, kantu bako txak, eh, kantu bako txak, izan da, kantu bako txak endako izan dira bizpairu saio. Ola eta irutaik oberena hautatu eta eta gero ez zungzaz kakiar karazo bezalako bertsonai bat parean duzulaik eta berak erraiten du bon hau ona ez duzu erraiten ah ez hau ah, mm. eta beraz bebo, ah, be, estudio ba. hori da mendian galdua etxalde batean sala izire bai. handi ba. batean eta akustika naturala eder batekin egia da bada, bada estudioa eh, gela eh, bada ba, beste gauza bat da inguru ingurua, ingurumena eta bertze bat da, bertze gauza bat da ere teknikararia. E, grabatzean norbaitekin eh, ari dela beti tope pixkate tensioan eta Uh, bon, zu ez zira, ez zira ongi, ez zira lasai e, zure prizak egiteko eta lasai zaiteko, zeren be, bala, e, gira da, grabaketa bat galiten du, be, be, bere parteak ezautzea zinez ongi, mhm. eta petiorik ez, zeren e, eh, ikiten baduk petio bat, eta bateri jolea, bera, konten balin bada bere partetaz, eta, be, hala, ez, hala ere, ba, ba, hala, hoxe da. Eta bon, kaki egia, egia da, da, da, dela tipo lasai-lasai bat, e, uste dut, e, hala, erranduela, gehien, e, gehienik erranduena hor e, aste honetan da lasai motiel, lasai motiel, eta <laughs> prisa, pri, prisa bakoitzan, eta, lasai motel, eh, ba, ados, lasai, eta, eta badoa gauza. ez dakit zuhumuru bat den edo gia den, baina uh, nik nuen, uh, eh, siur zintela etzuntela ere baziko, orduan etzuntela prestatu kanturik, orduan azken momentuan, uh, diska osoa edatzu zuzula biziki fitea gara. Bai. Joan esegi maino lehenzat, bi urte pastu ditugu, eta, eta, eta azken, be, era, joan ginen arat, konzertu baten maiteko bilborat, eta... Bai, be, Epa imaiak, hautatu gitu, eta hor, berginuen, eta konzeptua zen, be urtero ber dela, talde berri ba, ber, mm. berdu talde berri batek irabazi, beraz, irazi, irazi duen taldeak berdola komposatu bai. diska bat, ondo zat. Eta, ah, eta ah, intensiboki komposatugu seikantu horiek, eta... Ah, eta, estapenetik dugu genera, irabazten mani mandugu kaka izango da. <laughs> eta, eta egerreiteko kaka izan da. ondorio lodi bat izan du, zuen uh, moldean? horita fite egitea? Uh, azkenean uh, ez eta uh, disko, at, diska zinez disko konzeptu bat da eta gai baten inguruan eta horrek lasaitu gitu uh, azkenean eman dugu manera intensiboan eta adostu gira aski fite. Kuadro bat ezagiduguk zeren ez, ez ginoen beste aterabiderik e, gauza da joan esingi baino lehen egiteko denbora anitz izan dugu. Eta dugu, bon, dira uh, bosta konposatutako kantu batzuk, beraz, arte ardezagun denbora, ongi finatzeko, ongi finkatzeko, ongi... Eta azkenean, uh, e, gure bateri joriak uh, hori e, egiten zuen, le mio ele nemi du bien. Eta mm duku, hala, beti denbora, denbora dukalaik, Ebe, hartzen duk, eh, duk, eta ez sobera gauza ongi egiteko, ez bortzaz gauza ongi egiteko. Uh, gauz, pastu dena disko horrekin da, egia da, uh, eh, 2000 eta mabostean, ateratugu, dugu be, plazaratu dugu joan esik baino lehen. Egin adi hau, zuzenezko bertso bat, mm. uh, elkar estudioetan, donostian. Eta, uh, abenduan, banden lehia irabazi, eta hor, ebe, hala, ejen dikute, ebe, uh, ustain lan estudioan zistekoa. Eta hor, haue, ah eta, eta zeb, zeb bordaren bizin, niko denbora horretan ez, bai, jabai zen. Me, bon, bala, gu ginen Kaliforniarat izan ginen, e, uh, San Francisco eta... San Francisco eta Los Angeles hartzean. Eh, bai, Renault... Los eh, Baños... Eh, han, presentatzeko joan segin baino lehen, eta gero denborik ez. Me azkenan taldea, elgar untsa izautzen ginuen, eta komusatzeko bai. prozesua fiteago joan zen. Seila bete, gutxura bera, hori iteko? Bai, bai. seila bete dena iteko, diakinez, ala... Um, izan, fe, uh, egin ginuen eh, joan egin baino lehen uh, bon, plazaratu, plazaratu dugu ekainean, eta hori pixkat uste dut lagundu gaituela. Zeren, uh, duko arribatu gira eta egin dugu, bon, oke, okay, zer haipatzen jau, ez dugu besterik haipatzeko, mm-hmm. uh, ja ekainean ateratu dugu disko bat, Eta egia, uh, joan egin, egin baino lehen diskoko hitzak hartuz, Kusigu, ba, ari gira salatzen, salatzen, salatzen, eta ari ginen, ba, tono hortan pixkate, ez da ongi, ez da, ez da mhm. hola egin behar, ez da. Eta, egin dugu, be, azkenean, e, e, e, ez dela gure lekoa gu artista gisa, e, pixkata terabide batzuk e, gutienez, ez dugu e, pretentzio hori, baina proposatzea bai, eta e, pixkat e, asigira pentsatzen ba, me, beste manera batez nola, nola egiten genuke gu, nola egiten genuke, ba, eta E, en fait, azken dian, eh, pitanaka, pitanaka, be, mitologi hartik edo gure susraietik eh, hor bildu gira. Eta hor, eh, eto gira konzeptua, disko konzeptu hori da, behala, deitu dugu uh, bat, uh, deitutako eh, etolo etnologoa, et, etnologoa berarekin mintzatzeko, zeren berako da, gure, gure ritualak gu oino ari, girela eiten eta ospatzen, eta eta egin dugu, bon, klot, bat dugu agazo hori, egin behar dugu disko bat, e, joan den diskoan hori egin dugu, eta guai, atera bide batzuk nahi ginuke e, edo proposatu, eta eta ez dira gure gure kulturan eh, edo gure eh, arbasoko kulturan atera bide batzuk eta egin eh, baietz, baietz bada zerbait eta duko egonda gurekin iru hor duz mintzatzeko eta guri esplikatzeko behala nola, nola martxan zen egiazki gure eh, gure kultura zeren ba, uste dugu gu, gure kultura ezagutzen dugula ba, ongi eta gure baitan dela eta mm azkenian bai, e, eh, senditzen dugu, mena, e, eh, sentsua e, dugu ja eta mm, berak espikatu gaitu hori dena. Eta hori eta gero galegin diugu, ba, klodek, e, nahi bauk e, itzak eiten al ditau irekin, eta, eta egin dugu, ez, ez, ez, Bai, kartak, ni, bai, nik kartak eman ditiat, eta zir da, zien baitan atxemaitia, be, Voilà, c'est euh, c'est ratcha maitan aussi ni que rendu ko. la kinko. Ados. Et juste que il sac et pas tout dit et pas tout et tout mais dit minuta, ah. moment to go. Aïe aïe Joshu gienen chronique baita. Oui aïe aïe aïe aïe aïe. Isho. Isho. Isho. Gabon Joshu gien. Gabon. Gabon matin, bai. Gabon en zuleak, berriz ere eta gauan sustut uh, eh, Patsi eta Xabi. Begiz begi taldearen eh, jatorrizko bi zutabeak, jandezak egu. Zutabeak, uh, edo zutabetu, ziztela urteetan zehar ere ikusten aldugu. Ezkur tiki-tiki bat bezala, haunditzen doana, bilakatzeko enbor sendo, sendoa, indartsua eta zabala. Patxita, Xabi, biak biziki famatuak ziste. Noski, eta askia jatua, askia jitua geldituko nindaike, norbaitek kontrarioa egaitea. Edo norbaitek egaitea, ez duela sekulan entzun, ez patxi, edo ez Xabiren izena. Patxi, adibidez. Denek entzuna zaitugu kantatzen. Eta batzutan jakin gabe ere zuzinela kantuzari, bai? Bai honako bestak ezautzen dituzue? Bai. Bai? Jaz, adibidez, baionako bestetan nintzen, baiona hundian. Baiona hundian, ba, ez du jatu, eh, denek eh, baditugu mementu txajak baionako bestetan, eta <laughs> eta galtzen gira baionan, baiona hundian nintzen, beraz, eta entzuten dut eh, patxiren haotxa kantuz. Eta denak jendeak inguruan eta nire itzultzen gira, sekatzeko nondik etortzen zen haotx hori, batekin ondoan jaiten mezer da haotx, edek hori, indartxu hori, suegin ostatua, ostatua pagean seurnizor bagnetik heldu dela. Eta nisek atzen nuen hau txat, amanekien zela, beraz, jaten iz, ba, deituko ut patxi. Deitze ut patxi. Patxi, inuniz. Txiribogan, baionatikian, augi, asinu kantuz, lasai, lasai, poliki, poliki. <laughs> Ara, adibidez, zer emaiten alduen patxiren hau Adibide bat beste hainitzen artean, eh? Adibidez, beti baionako bestetan. <laughs> Ena itatxirekin nintzen. Ta e, ena, itatxi pixkat, e, elkoja da, eh? Pixkat elkoja da gainera. Ta pasten gira txiriboga intzinetik. Txiriboga ostatua, e, badakigu denek patxeak ba, gelan, lanian, eta bai honako bestetan. Ta hor musika, atope, eh? Fua, musika horginen, ziki azkar da. Ahots bat batez ere ateratzen zen. Ta itatxik erraiten. Bo, bo, bo, bo, bo, ez da posible gazteri hori beti sonoa zapaktarazten ostatuetan. <coughs> Nintzen, bai, egia da, hori egia da, alere. Ta itzultzen iz, eta hori ikusten dut, patxi, akapela. <laughs> Bainan, bainan ez patxi amule, ez. Transformatu zen. Pokemon bat bezala edo Super Saiyan bat bezala bakizue. Ileak airean, zainak lepoan, papua airez betea, tripa txupitoz betea. Badakizue. <laughs> Badakizue, Grimlins bati, etzaiola etzai urik bota behar grimlintz bati. Ez eman txupitorik patxiri. Beraz, patxiren bertxu ultimoa ginuen hor. Ez patxi amule bainan. Patxi amule. <laughs> Zainak, zainak zapartarazteko nahiarekin zainak zapartarazteko nahiarekin, bisaieko, bisaieko zainak hiper mega ureztatuako dolez. Ona, zer den, patxiren karikatura bat, bai, zenta karikatura bat da, lere piskat, eh? Fite-fite alere errandezagun... Eh, biziki zaila dela, pentsatu ezkeroz, aurkitzea gure eskualde zabal-zabalean akordeoilari hobeago bat. Itxasuna parte, ere. Errespetu pixka bat lur seinduaren ba, ba, ba. Musikari bikaina beraz patxi. Xabi bezala funtsian, eh? Nork ez du ezagutzen Xabi ahabitalaria. Nork ez du sekulan ikusi Xabi fusionatzen bere ahabitarekin. Eta zinez amodioa egiten bere instrumentuarekin. Denek ikusi dugu hori. Bainan jendeak ez duena maiz ikusten, edo ikusi, da xabik eta bere ahabitak, bikote guziak bezala, ez dutela beti seksua pratikatzen molde goxo batean. <laughs> Eta batzutan, eta batzutan biak animaleak bilakatzen dira. Sustutzu, xabi, eh? <laughs> Eta horroitzapen bat eh, banuke, hola, buruan, itureneko jauterietan gehtatutakoa. Oh! Ituren eko egertatu edana, doela iruzpala urte, eta, hola, xabita, bere ahabitak, seksu partida bat, eta gero, xabik, entzun, otoi, interesgarri bat da, xabik eta bere ahabitak, hautsi zuten bere ahemana. Xabik susto hautsi zuen bere ahemana bere instrumentuarekin. Eta bakotsak bere bidea hartu zuen, triste, baina bakotsak bere bidea. Xabik uh, ostaturantz, eta agabita zikin bere egurrezko bihotza bitan zatiturik. Eta behez zena ere ikusi alizan nuen itxa, itxasuko jauterietan urte batez. Bere agabita mediatu jarekin, ez da ez dakit nolekten den ahxe euskaraz, beraz bere agabita mediatu <laughs> bere agabita arkuarekin? Hor ere, egun osoan pozik biak jotzen, <laughs> fusionatzen, amodioa egiten, eta mementu batez, ala, gatazka, eta xabik erabaki zuen. Egan historia, hor gelditzen zela. Beraz, bukatzeko, ahabita bat balin bazira, eta entzuten bagaituzu haratsuntan. Jakin ezazu, pozik biziko zirela xabirekin, eta ukanen duzula, amodiozko historio Intenso eta zinez bizikie deja. Baina mesfida zaitez, xabiren baitan dagoen punkiaz. Mirezker. Na, <laughs> e, ez du segitu, okizu nahen ondutik. Ituren. den. Eh? Erran ginoen ez ginoela, ipatzen ituren. Eh? Erran ginoen ez ginoela. Ez du da uxe gara. Jantzen uten zuek biak, eh? Gukazten ez du gara. ere beldurtu zen hor. Eh? Bate, justu erran dut, ala. Eh, <laughs> gertatzen da, bikoten arteko gatazka hori. Ituren deneko anoreki egoiten da. <laughs> Ituren, eh? Ez du da uxe Ba, ez duzu gauza handirik egan, ba, baluke gehiago erraiteko. <laughs> Ez dakit, antzi. Eh, antzi, ze? Antzi haut? Eh, ze? <laughs> Bai. <laughs> Eta zuak ere anekdota bat berin bau begiz begi buruz. Eh, Facebooken edazten eh, aldu zue zuen, uh, mesu bat, balgo goa hargazki edar bat begiz begirekin, eta jo surikin azpiai, datzi dena den azken amak urteetan. Uh, ez dukiko dira, entzatuko gira behiz uh, eh, begiz begiruntz eta zuen itzetaz uh, eh, mintzatuko gira orain eta ez dituz zuela zuek idazten. Zagiztik, ez dut uste. Eh, nahi duk, nahi duk errapustu bat eman, Xabi. <laughs> nahi duk ik errapustu eman, no. Ah. bon, usten dut, Xabi. Ostio nahi ah. Diplomazia. Ondotik, ara, be, azken diskaren zat. Ah, Egia da, uh, azken diskaretzat, baita ere, joan eskin baino lehen diskaren zat, uh, eh, bertsuari bat uh, dei egin ginoela. Uh, um, azken diskaren zat... E, demerda di, eh? Demerda di, <laughs> Ez zuen erantzun erantzun nahi. Hortzi doateri galegin ginakon joan eskin imaginineko uh, itzak idaztea. Mm -hmm. Eta adiez, bon, uh, patxik ostion espikat, espikatu duenari esegide maiteko, azken diskaren zatara, Klod Labat ikusi ondotik eta Klod, Klod Labatek uh, uh, histori batzu eta kontzeptu batzu espikatu ondotik. Uh, ara, dei egin ginoen odei bajo sori mm -hmm. eta berak interpretatzea eta eta bere hitzekin, uh, irudikatzea, ara, be, eta gaurkotzea, uh, ara, mitologiarekin, uh, gaur egun aipaginitzazken aipa mm. uh, gaiak eta, ara, ba, justu. Nola pasna, e, bidaltzen duzu ez zuen musika idazleari, do nola pasten da zuen? Oh, Uste dut, justu gehitzeko odei bai. buruz, um, uste dut, disko, efa, enetako, disko unen uh, eh, zautza gianet degena, zaren eh, ez duen isekulan uh, eh, lan egin, eta mm. zinez, uh, uh, zailada, norbaiti emaitea zure e, zure emozioa, zure zure esanimendua, zure hori dena, eta e, berak, e, eh, be, idatzitako emisioarekin ez, berak behar du zure pentsaera hartu eta hitz batzuk ezagi. Bai. Eta e, odeiekin zinez e, lan ederra izan da, eta placer, placer bat izan da berarekin lan egitea. Gero, e, bai, itzak nola, uste dut eh, guk eh, gure hitza, fein, gure sentimentuak eta gure gauzak ezartzen dugu musikarekin, eh, bosten uh, nola, lan baita, eta mm -hmm. bakoitzak ezartzen du nahi duena bai. musikan. Beraz bai, ordean egia da musika konbosatzen dugula, gero nik musika egin eta nik asmatzen dut besteekin, eh? ni proposatzen dituta aire batzuk, bai. melodia batzuk, eh, aldi batzutan erabakitzen dugu kanturik ez ezartzia, bai. zeren, eh, gara, uste dugu, eh, unen kantua be, ez duela be, kanturik behar, eta gertatzen da, mo gero boko, boko eh, kantari bat egoite, egoin bezan eh, <laughs> talde horretan. Ohtara lehatzen gitu piskat, eh? <laughs> eh, bada... Ez da bai da hori aldi horro Eta ni besta kantuik ezagri behar den kantuen Edo doinuen gainetik alde untan. Ez jatzen dut berde bat ezartzia violinarekin enfet. Taldean. Ea violina berrezkoa denez. Kantu guztietan. <laughs> Eztan dugu lehiz duen bebele bibolinekin egin jautzeritan. <laughs> Ez da post-rock da, post-punk. Gostuki <laughs> eh, zuen azken diskatzik eh, lehen kantu bat entzungo dugu. Tantarik tanta, bigarren da, uste dut. Bai. Eta hortan bai itzak badira. Bai? Bai. bai tantarik tanta, begiz begi talda, eta ordan odai barrosok idatzi eh, bai. Begiz begitalearen bigarren kantua garko tantarik tanta eta azken diskatik ateratako bigarren kantua da eta ne urrengo galdera zen astapen batzen bizi ezten patxi eta xabi orduan ahun folk musika zen ondotik rokera joan ziste orain metal zinta bat bada Nore esplikatzen duzu bide hori baina Urektuko duzu orain Eman emakizun uzi hori ez dura deusetarako balio gauza bat erran eh, behar baitu biek ba, ba esklusibitate bat zaiteko hemen iso emakizunean Uste diat eh, eman kizun eh, ba, beharrezkoa izan dela ere eh, <laughs> espikatu dugun gauza guzia saltzeko. Baina egia da, ara, errandukan bezala taldeak ibilbide luzea izan dikala, amar urtekoa eta esteluaren aldetik aldaketa honitz izan ditila. Eta jendearen zategia ez dela beti argi eta eba ikustea <laughs> Josue ea dira as nega ez. <laughs> Me uste diat jendearen zat argi zaiteko eta proiektuaren zat, Be, ba, deliberatu diagula, hor, egia azken diska entzun diagun kantua eta diska horrena. Taio nadi, eh... <laughs> <laughs> Erabaki dugu begiz begi ustea, eta ya. Bai. Zer! <laughs> Ez da posible. Ez inzu hori egin. Bai. voilà, je que sabik etzunen batzen nahi, rien Bukin te fujin. Beti, beti xumeki eta nitu gauzak, nire ba. jat hori, hola, xixila, diskretua. Bero, ez dugu iruraketan ara ere, eh? Ba, ba, il y a Ia urten izan dugu Johnny. Tegiz, tegi. Eta gero ze. Eta hor, duan, bigiz begiren bukaera zuentzat. Baitut, unola. Ah, bah, Aion beste bat? Beste beste bat? Baina, Ba, Joshua Sidani garrita ere janda, bai. zen, entzuleak ez dute ikusten, bena, ja... Etzul ba- genuen ere... Uh, ba, egon, egon, Joshua, egon! Matinek negarazten da. Edo, bigiz begiren bukera da! Jendea eh. postik. Bai. <laughs> Azkenean, <laughs> eh, azkenean. Uuuu! Cool. Orduan, zeraitzik nola, nun, noiz, noiz eta abar? Zer, zer pastu da, zeraitzik, zer, eh, dena eman, uh, otai, zeraitzik. Uh, ba, usten dut eskoa, dut eskoa, Xabili. Ah, bo, ba, azkenean, naturalki, egia da gure, nahi ginoen argitu gure musika estiloa, eta, ara, entzun diaulen kantua nora joan, be, konzertuz ez dugu gehiago emaiten, eta alta, konzertuz, eh, gien, diendeak, ardura galiten haukun kantua da, eta, hama urtez estiloz uh, alatu diau eta nahi dugu hori argitu post-rock estilo hortan uh, gure proiektua indartu eta beraz uste diau uh, eh, nahiz eta taldekideak kasik berdinak izan diren be izenez aldatu jenden burian argiago izaiteko eta ara, simpleki, eh? Oh, orduan, hor bat dira, bi informazio, lehenik uh, izen berri bat zango dela, iz, bauzu izena, jenik? No, funtsian, funtsian, funtsian. Gauzak eh, argi egin dira. Funtsian da izena? Bai. Ez, eh, ez, <laughs> Matin Perez. Matin Perez. Uri, ez bai. rumon bizi ontsa martxatu baita. Diko, <laughs> Matin Perez itzea. Ez? Baina, hor zuen, hartzen duzue. Deretsoak bat dira, izan hortan? Artuko dut begiz-begiz enanik. Iso mekizuna begiz-begiz. Begiz-begiz, abizena, zein da. Hor zuen kautu. Bigarren informazioa da, begiz-begiz, azken konzertu bat mango dola arduan. Bai, hortxe da, martxoaren, eh, ba, azken konzertu bat, eh, bai, martxoaren bian. Magneto, magneto geran hor, eh, bai honan e, historiko bostak izanen di izanen gira <laughs> historiko <laughs> e bai zuta urdu black Sabbath. <laughs> black shalbat e, bai, oh. bai zenta bai zenta bai egia bateri joleak uh, e, talde hausten duela eta guretako begiz begi be, boski de horian artean eiten zela oui. Waikoa edo ez, ez waizurekin duzina, Niko? Bai, Niko. Azken konzertua manen ah. dugu Niko eta ba, den proiektuaren zat beste bateri jole bat izanen da, eta ara argia, argi izaiteko, nahi dugu azken konzertu hori eman manieto hon, eh, martxoren bian eta... Eta kitio. Eta gero. Ara, be, sigituko dugu atxaren hildotik pentsatzen mhm. dut, eta hasi gira dianik onspo baina eh, beste izen bat izanen da, eta eh, utzi, ah. ustut uh, eh, bakean utziko dugula... Elburua, elburua da zinez jende argi zaitia zuen bai, estiluarekin Bai, bai, bai. gu ere uste dut, ba. gu ere gure estiloarekin gauza da... Mm. Jendeak ez goitatzia, eskaintzen, guai ez eskaintzen ez duzien gauza bat. Ba, bala, ikusi duk, e, ikusi duk eta e, mankizun hortan, asigira e, eta... Eta, bon, aipatu dugu nora me bada beste kantu bat izigerri eh, taldearen historioari e, lotua dena ere, laguneri deitutakoa. Uh, ala, alako kantuak e, izan dira guretako fean, lotuak dira momentu batzuek e, gauza batzuek gure biziko momentu batzuek eta guai uh, ala, gu konsideratzen dugu bikotearen bikotearen Eh, histori hori be bokatua da, fein bokatua da uh, musikalki, guai uh, aski, uh, aski haitzen baigira uh, peio zeb eta beste talde kideekin, guai erraiteko gure soinu bat atseman Eh, eta beste, beste gauza bat nahi dugula, ere. Uh, egia da, uh, eh, atxa ipatzea eta postroka ipatzea edo bilbo... Um, e, nola... Um, Bizbegi? <laughs> no, mena, e, bebe kalai da bai ipatzea eta, eta estilo behi bat aipatzea uh, nora joan entzuten dugurarik beti denetan eta beti, bala, begizbegi uste dut beti lotu, lotu turik izango da kantu, u, kantu oiei eta Bo, bala, gu, fe, miskate, bi, biziaren historioa da ere, eta, ala, momentu batzu pastu dugu elkarrikin eta kantu horrikin, eta, ala, guai, eh, beste gauza bat eh, sortuko da, ez dakin nundik, ez gu ze, ez gu ze izenarekin, bena, badakigu, eh, gu musikarik gisa ez girela gelditzen, baita proiektu bat da gelditzen. Azken kantu bat entzungo dugu, begiz begiren na, eta entzun dugu berala. <laughs> ez da hori. oartzen izala ere ez duela deus entzun eta rizen... Bai, sekatzen izan. Ah, Futzitzen da, afet. Beti hola da, ez. Eh. Beti hola da, Josu. Ez da, beti, bere kaskoa ez da piztua ere. <laughs> Bera bere munduan da, eta nitu bere gauzak. Bai, Zaposue? Nakin, putxas. Ez, bare aldia entzuten dugu azken kantua izango da ah, gorko, eh, bai. eta aipatzen dugu gerosago bare aldia eta begiz begiz ez den izanen eh, torkizuna. Taldearen barealdia kantua azkentzeko idugaren kantua, uste dut. Uh, itzik gabe, olako zerbait zen da zuen talde berria? Horti gotetzen, horta Ez dakigu. <laughs> Jananek mil esker eh, matin pastu baiduk uh, eh, kantua osoki. Bibai. Eta ara, ja, irratietan ez da ardura basten hor... Uh, Sei dozazpi minuta ira. Sei. Sei kantu ira autentik. Zai meste. Eta, nabe, ja. Sei eta zonbat. Bas <laughs> <laughs> berritan Oh! Me, ara, be, elduden proiektua uste, uh, ara, idealitaike berriz pentsatzea uh, be, konzert, adiez, konzertuetan, be, uh, argiei e, eta mm importantzia emaitea. Zeretik irriten duzu, hori iranez? Zeren badak ir, irean bai duk argietan. Ik <laughs> ez dutan aiek, okay? iso makizunan ez dutan aiek. Ara, lan... familiarik emena. <laughs> Ait, aita bakarra eta iso da bere semea. <laughs> Horretu oh! zua etzera ezaitik, Josu beti hor Ba, Ba, ba, ba. Horako. Olertian uen, ja. Eh, aipatzen zenuen uh, instrumentala, gitea tale berri hori? Ez dakio. Ez, Kantaria de borrokatuko da, eta... Kantaria hor... Ez eh. bukatuko eman gizuna borroka batek. <laughs> Iarreiteko... Iarreiteko nahi nuke bai. Iarreiteko laukote bat izanen da. <laughs> Iorinak etzen dugu. Bam! Bim! Iorinik ez. Paf! Ideia eta ike, aspaitik nahi ginen ere bideoa sartu eta menturaz... Bon, bon, bon, bon, Xabi Etxeverri, ez dakigu deuze, ez dakigu ez noiz izanango den, eh, elduden errepika, behaz, bideoa, ja.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 Eta unen aipatzeko ah, ba, Taldo hona balin badat, Joshua Dosh balin badat ba, ba, ba, pare bat egiten du. Bai. Kusiko, kusiko Josurekin, Josu duz bada? Ados niz. Berda du piston, pasteko iso. Berda, Familia eta enan. Iso! Oh! Oh! dugu gure eman kizuna, lehenik e, horretazten zuen hiru diskak entzuteko bandkampen direla hiruak. Bai. E, Youtubeen ere badira klipa, bizpailu klipa, zenbaten dituzua hiru? Bi. Bi? Iru, iru, iru, iru, iru, baka, baka, baka, baka. Nora joan bi lehen eskoan eta bat uh, bige genean. eta la maja. Eta urrengo data, azkena izango dela, martxoaren bian. Bian, magneto gelan. Sweden taldearekin, bordareko talde batekin. Eta ara, bestik zerbait jaiteko, besti skup bat, berba, deus? Boa, bako, ez baten hartziat. Are. Ba, Maidan hori ez da skup bat. Txoda erraitean, noa dioten gire nor? Eh, gusiko, misterio bat. Puzarik ez emanki zuen. eman bisaiik hautsen gainean. Bai. <laughs> Oh! Zika hemen. Mila Hale, bibai, Matien. Bibai. Akitza izan, goiz berri, goiz berri, iso, ja, gehiagi bai, egun batean. Bukatzen da aldot, zemankizun Bon, hortan usten zugu, mire esker begiz taldeari, esabi uh, etxe berri eta patxe emile, kasik randu talde antziz, eta diosu gian gure kronikalariari eta uh, laizte harte zuen uh, proiektu berri arentzat. Mire esker, mati. Mire esker, mati. Adeo. Gara hajimaru